Halcyon Halcyon orneon esti phileremon dia pantos en thalate dia Tauten legetai tas ton anthropon theeras phylato menen, en scopeluis PARATHALATIOIS NEOTOPOIEISTAI, ne otto Cae de pote tictein melusa, Paragneto e ist acrote erion kai theasamen e petran epi thalatei en tausa en oito poieito exel suses de autes porte epinomen sunebe ten thallasen hou pol la broup pneumatos kumato theisen exarthenai mechrites kalias kai tauten epiklusasan tus neotus diaphtherai kai he halkuon e panelthusa hos egno to gegonos eipen allego ge deilaia he tis ten gen hos epibulon fulatto mene epitauten catefugon he polloi moi gegonen apistotera hut o ton anthropon enioi tus extrus phylatomenoi lanzanus in pollo halepoterois ton extron philois empimptontes